الله أكبر الله أكبر الله أكبر Dva الله sahiha zabilježen je hadis od Ebu Hureyre gdje poslanik alaihi salatu wasalam kaže Vatra na Dunjaluku koju koriste sinovi Ademovi je samo jedan stepen od mogućih 70 stepeni džehennemske vatre. Prisutni su rekli, pa i ova je dovoljna o Allahu poslaniće, a on je rekao, džehennemska vatra je od 69 stepeni, a svaki od njih je žešći od ove dunjalučke vatre. أشهد أن لا إله إلا Naš الله gospodaru, spasi nas vatre džehennemske poniženja i propasti. Nastani nas u blizini Tvoje milosti, u kući sa bogobojaznima i Tebi odanim robovima. Oprosti nam, našim roditeljima i ostalim muslimanima. Tvojom milošću te molimo, o milostivi. Mir i spas, vjerovjesniku Muhammedu alaihi salatu wasalam, njegovoj časnoj porodici. i svim njegovim drugovima. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين أمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين آمين šta smo prošli put govorili, ko će nam reći temu makar zatezne kamate zategne se, znači zatezne kamate dobro, šta smo rekli kad ide zatezna kamata odnosno šta je to zabranjeno u smislu zatezne kamate kad bude zatezna kamata šta smo rekli, osnova zatezne kamate je da je zabranjeno prodavati dvije kamatne robe jednu za drugu na odgodu ukoliko je uzrok kamatnosti isti. Šta sam ja sad ispričao? Šta je uzrok kamatnosti? Da neka roba bude kamatna roba, šta treba da bude? Imaju dva uzroka. Koja su dva uzroka? Ha? Koja su dva uzroka kamatnosti roba, svih koje su kamatne robe? da se koriste za ishranu nije dovoljno samo da kaže da, da se koriste za ishranu. Znači, prehrambeni proizvodi koji se prodaju na mjeru ili zapraminu. Na vago ili na litru. Svi prehrambeni proizvodi koji se prodaju na kilogram ili na litru su kamatna roba. Dobro, druga vrsta, sva platežna sredstva. Znači, zlatnici, srebranjaci, nov, novčanice kojima se određuje vrijednost roba. To je isto kamatna roba. Znači, to su dva uzroka kamatnosti. Ako je nešto mjerilo vrijednosti roba, znači to je kamatna roba. Ako je nešto prehrambeni proizvod koji se mjeri na vagu ili na litru, to je kamatna roba. Zašto ovo moramo znati? Zato što? je zabranjeno ovakve robe ako su iste vrste prodavati jednu za drugu osim da bude iz ruke u ruku i da bude šta ista količina ako prodaješ pšenicu za pšenicu mora biti kilogram za kilogram i ništa više ako prodaješ zlato za zlato mora biti gram za gram ili kilogram za kilogram znači ne smije biti više i manje neko će pita što pšenica za pšenicu pa ista što će prodavati sad kilogram za kilogram pa zato i je zabranjeno da odustaneš od prodaje pšenice za pšenicu ste razumeli ako je pšenica jedna kvalitetnija a jedna slabija znači onda ćeš imati interesa da daš jedne više za druge manje pa je to zabranjeno pa šta ćeš onda uraditi onda ćeš prodati onu slabiju za novac i za taj novac kupce bolju koja ti treba kao što je bila radijallahu anhu kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio donio lijepe hurme pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem otkud tebi ovo kaže ja sam na pijaci imali smo slabe hurme dao dvije kile za ovu jednu kilu da bi nahranio poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni pošto to ne čini to je prava kamata to je prava kamata zato je zabranjeno znači kad je ista vrsta ovo je bila hurme za hurmu ista vrsta Hurma se mjeri mjerila se tad na zapreminu, šaljica. Mjerila se na šaljicu. Je tako? Kamatna roba. Nije dozvoljeno prodavati hurme za hurme 8 kilo za kilo. Pšenicu za pšenicu 8 kilo za kilo i tako dalje. Bez obzira na kvalitet. Ako ti se ne isplati, onda proda jednu i kaže, poslanik sallahu alaihi vselem, onda u pući je bila, ali šta će uraditi? Kaže, prodaj slabije za nešto drugo, pa onda kupi za to bolje. Kupi za to bolje. To je, ova kamata nije zatezna, ovo je koja se događa trenutno, odmah na licu mjesta. A zatezna kamata je malo slobodnija. Znači, zabranjeno je prodavati jedno za drugo, jedno za drugo, na odgodu, ukoliko se slažu u uzroku kamatnosti. Šta to znači? Zabranjeno je prodavati Ovo je bilo samo zabranjeno pšenicu za pšenicu. A pšenicu za raž, za ječam, moglo je se prodavati. Ako će biti na licu mjesta, je tako? Sad je različita vrsta. I može dvije kilo pšenice za kilo raži ili obratno. Nije nikakav problem. Međutim, ostaje i dalje da je zabranjeno to prodavati na odgodu. Zato što je uzrok kamatnosti i pšenice i raži isti. To je da su hrana i da se prodaju na, na vagu. Jeste razumeli sad? E ovo je zatezna kamata. Znači zabranjeno je sve prodavati i ove trampe i razmjene roba svake robe čiji je uzrok kamatnosti isti. Za novac ili za zlato ove ostale kamatne robe može, jer se ne slažu u uzroku kamatnosti. Ovo uzrok kamatnosti o zlatu i novcu je zato što su mjerilo vrijednosti stvari, a prehrambeni proizvodi nešto drugo. Tako da između može. I onda smo prošli put govorili o toj zateznoj kamati. Govorili smo o toj zateznoj kamati, ovo je osnova te zatezne kamati. Pa smo govorili pojedinačne slučajeve i govorili neke primjere navodili, a onda smo rekli da ove zatezne kamate zapravo s najviše slučajeva se događa prodaja duga za dug ili prodaja dugova. Pa smo naveli primjere, primjere prodaje dugova. Kako se može dogoditi to da se proda dug? Pa smo rekli da ima više oblika. Da dođe čovjek i kaže treba da vrati dug, on kaže produži mi rok i povećaj dug. Prodaj mi ovaj dug na drugi rok. Pa mu proda povećaj cijeni. I to je kamata. Ili dođe drugi i kaže ja sam ti pozajmio, ali sad sam ja došao u krizu, vrati mi onaj dug prije roka, ali smanji. Znači kontra od ovog prvog. Pa smo rekli da je sve to zabranjeno. Vi ćete možda čut nekoga da neke od ovih vrsta prebijanja dugova odobrava, naravno ja nisam spominjao ovdje razilaženja, ja sam govorio samo jedno mišljenje koje sam odabrao da ispravo. Tako ako čujete nešto drugo, nemojte reći vala on je rekao da to se ne smije ako čujete od nekog drugog znači to je zbog toga što postoji po ovim nekim pitanjima razilašnje ali ja sam se potrudio da odaberem ono mišljenje koje se učinilo u ovoj situaciji sad za sad najispravnijim pogotovo kad se radi o ovom da se požuri sa vraćanjem duga a da se smanji u tome ima razilaženje zato je ovo napomenu dobro dalje može isto tako da se proda dug da se proda po novoj nekoj cijeni, a da se ne dogovori, ne dogovori da je to na, na odgodu, ali se ne desi primopredaja na licu mjesta i raziđu se. Zašto nisu dogovorili da je na odgodu? Zato što znaju da je na odgodu haram, pa se dogovore kao da je na licu mjesta, ali se raziđu i ne, ne bude primopredaje. Isto haram, zato što je to hila, zato što je to izmicaus, kao napravili smo na licu mjesta da bude, ali nisu izvršili primu predaju. Isto tako da kaže, jeste, znači, nećemo odrediti novi termin, zato što je to haram, bit će kamata. Ali se dogovorimo da to bude više, a ne izvršimo primu predaju. I šta će biti kad ne izvršimo primu predaju? Predaćeš mi kasnije. To je isto kao da smo se dogovorili da mi predaš kasnije. Dobro, da ono što je, što je neko dužan nekome, dužan sam ti novac, I sad, umjesto da preuzme novac, ili znam da ne možeš vratiti, kažem, neka to bude kao da sam ti unaprijed platio, znači sad ti više ne tražim da vratiš dug, nego to što si mi već dužan, prodajem ti sad. Neka to bude kao da sam ti unaprijed platio da mi kupiš i dotiraš auto tad i tad. Jesam li prodao dug za auto? Jesam. Znači, ne tražim više vraćanje duga, nego učinim ga to je haram haram znači promijenio sam prodao sam dug a to je zabranio poslanik sallallahu alejhi ve zatim da bude svakko dužan jedan drugom ja sam dužan tebi jednu vrstu robe ti si dužan meni drugu vrstu robe i onda napravimo prebijanje oslobodiš ti mene svog duga ja tebe svog i kažemo da smo kvit čisti to je isto haram zabranjeno zašto zato što se tome pribjegava obično iz nuždi. Rad čega? Ti se bojiš, ja ti neću nikad vratiti. A zadesilo se da sam i ja tebi nešto dužan, pa kaže daj da izvučem što bilo. I onda se tu dogodi zulom. Onda se tu dogodi zulom, pa je to zabranjeno. I tako dalje, uz ove sve oblike koje smo do sada spomenuli. Znači, to je što se tiče dugova. Dug je, vi znate, poslanik sallahu alaihi sallam je zabranio da onaj ko ko je dužan, znači da se od njega od dužnika uzimaju hedije, zabranio to poslanik sallahu alaihi vselem i kaže na kraju hadisa, osim ako je to bilo uobičajeno među njima prije duga. Osim ako je to bilo uobičajeno prije duga. Na osnovu toga učenjaci su rekli da svaki dug koji za sebom povuče nekakvu korist i iz kojeg se izvuče bilo kakva korist, da je ta korist koja je izvučena, da je to kamata. Da je to kamata. Zato ako vam je neko dužan, Znači, šta trebaš uraditi? Živ kad ga stvarno tražite od njega neku uslugu, šta god ti to uradi, zašto? Zato što je dužan. Osim, ako je bilo uobičajeno da se između vas dešava razmjena hedija, da poklanjate jedan drugom, u tom slučaju, u tom slučaju. Čak i u tom slučaju, kaže neki učenjaci, kad dobije hediju, svaki put da mu procijeni i otkvita od duge. Od duge. Dobro. Zašto je ovo haram? Zato što u svim ovim slučajima se uzima korist, znači uzima se korist ni za što, za koju nema nikakve zamjene. Nema nikakve zamjene. A u šarijetu nije dozvoljeno uzeti od nekoga ili nekakvu korist bez zamjene. Bez zamjene. To nije dozvoljeno. Šta to znači? Ako ja tebi učinim nekakvu uslugu i obavim ti nekakav posao, sad mogu taj posao naplatiti i uzeti novac. Je tako? Ili ti ponudim nekakvu robu, pa za nju uzmem protu vrijednost u nečemu drugom. Ali da ti ne dam ništa, a da ti uzmem, to ne postoji. To je u šerijatu zabranjeno. A kama taj tu? Pozajmio sam ti novac, ali vratit ćeš mi više. Šta je onaj višak što mi vraćaš preko duga koji si mi inače dužan zašto ti meni njega daješ šta je to što sam ti dao s moje strane pa da mi vratiš zašto je to zamjena ni zašto uzimam ti nakon iz čista mira iz čistog zulova ni zašto jeste razumeli e zato je to zato je to haram zato što nema e zato su mnoge djelatnosti danas koje su uobičajene među ljudima i raširene po toj osnovi mogu biti haram Zato što ne nude nikakvu uslugu. Nikakvu uslugu. Zašto pjevač uzima novac? Kakva je to praktična korist koju nudi ljudima od ko kojima to naplaći? Ništa na koji samo napravi budalom i pokupi im pare. Je li tako? Futbaler, bokser, filmažija i tako dalje i tako dalje. Znači sve sto djelatnosti koje su neproizvodne djelatnosti i ne donose nikakvu praktičnu korist društvu ništa oni ne proizvode, ništa ne pravi. Nema nikakve praktične koristi, a naplaćuju daleko više nego oni koji proizvode. E zato su te djelatnosti u šarijetu zabranjene. E zamislite sad društvo u kojoj se ne bi smjelo naplaćivati osim praktična korist i praktična usluga. Ha? Gdje bi nam bio kraj? Allah najbolje zna. Taj. E, na kraju ovoga smo došli još da obradimo samo kratko pitanje, znači razmjene novca za novac, odnosno platežnog sredstva za platežno sredstvo, to se prije u arapskom jeziku zvalo šarf. Kažu da je ovo šarf, znači razmjena ili promjena. Sarf, znači razmjena ili promjena. Tako je u jeziku isto ima sarf, znači promjena riječi. Kako se kod nas to zove? Promjena oblika riječi iz jednog u drugi i tako dalje ne znam kako se to zove kod nas u gramatici, ali radi se o promjeni. Pa je, pa je jedan od učenika Nahava, znači arapskog, tog, arapske gramatike, došao i pokucao jednom učenjaku koji je dobro znao arapski jezik, pokucao na vrata i ovaj se javi iznutra iskuće i kaže ko je? Kaže ovaj njemu Ahmed. A ovaj njemu kaže Insarif, što znači promijeni a u stvari znači istovremeno i insarif odbi, znači idi ispred kuće, okreni se i idi. E on, pošto je volio gramatiku i tio da uči kod njega gramatiku, on je odmah skontuo da on njem kaže insarif znači da ovo Ahmed, što je rekao Ahmed, promijeni to kako se sve može promijeniti u gramatici arapskoj i on njem kaže memnu'a mine sarf, jer je riječ Ahmed nema potpunu deklinaciju u arabskom jeziku. Kaže memnu'a mine sarf. Kad je vidio zagrijanost toliko od njega za gramatikom da ga pusti unutra. Sarf. Razmjena novca za novac. Još kažu da se to zove zbog sarifa koji se čuje kad se novac, zlatnici i srebrenjaci spuštaju, čelikaju da, se, da je od toga to, da se zato zove sarf. Dobro, nije bitno uglavnom zašto govorimo o ovom, zato što je svako platežno sredstvo šta? Kamatna roba. I kad god se dešava razmjena kamatnih roba, postoji nekakvi uslov. Ako je svako platežno sredstvo kamatna roba, šta je zabranjeno? Ako je ista vrsta, zabranjeno je osim mjera za mjeru, je tako? I iz ruke u ruku ako je različita vrsta dozvoljena je razlika u mjeri ali mora i dalje iz ruke u ruku znači da razmjene novca za novac nema osim iz ruke u ruku nema razmjene nema razmjene eura za marke niti eura za dolare niti za rijale niti ni za što osim iz ruke u ruku samo iz ruke u ruku. Ovo zašto iz ruke u ruku, to je jasno, zato što je to kamatna roba. Čiji je uzrok kamatnosti isti? Pa nema zateze. <laughs> Nema, znači onda bi to bila kamata na zatezu. Dakle, zatezna kamata, tako. E, znači mora biti iz ruke u ruku. E, prijašnji dinari, zlatnici, ukoliko se mijenjali za zlatnike, samo zlatnik za zlatnik, odnosno gram za gram. Srebrnjaci za srebrnjake isto tako. Međutim, ako se mijenjaju zlatnici za srebrnjake, onda može doći do razlike u težini ili u broju srebrnjaka i zlatnika. Jer nije ista vrijednost. Tako? Dobro, ovdje je jasno. Znači, zašto je, do, zašto je dozvoljeno da bude više srebrnjaka nego zlatnika? Zato što srebrnjaci manje vrijede, zlatnici više vrijede. I to je dozvoljeno. Na licu mjesta. Samo mora biti na licu mjesta razmjena. Međutim, poslije učenjaci, odnosno stalna komisija za fetve, je izdala fetvu da je dozvoljeno razmjena ovog novca, danas platežnog novca, papirnog novca, razmjena jedan za drugi. Za drugi. Međutim, dozvolili su razliku u broju ukoliko se razlikuje razlike valuta razlike valute. Dozvolili su. Tako znači ojere kad mijenjaš za marke, ne mora biti ojero za marku, nego može biti ojero za dvije marke. Prema kursu. Je tako? I to su dozvolili. Iako je teško dokučiti sa šarijetskog aspekta, kako to može biti dozvoljeno? Kad u osnovi sve je to novac i platežno sredstvo i nema nikakve razlike u materiji nisu ovo zlatnici, ovo srebrenjaci znači trebalo bi prema svim pravilima šerijatskim i ovim od osad o kamati ako ih razmislite o njima i ako ste ih shvatili znači trebalo bi da bude zabranjeno to i da bude da može ojero samo za marku jedan za jedan i za rijal i šta bi to bilo i kad će to biti inša Allah kad bude hilafet od Filipina do, do Magriba eh tad će to biti E zamislite sad još jednom, znači ovo je ovo je zabranjeno. Prije nego što, što prijeđemo ovim nekim, nekim ibretima iz ovih zabrana, zašto i kako, još samo da objasnimo. Znači, zabranjeno je, ovo je dozvoljeno. Ovo su učenjaci dozvolili, iako se ne vidi jasno iz fetve koji sam ja pročito ne vidi, zašto je to dozvoljeno. Jer praktično je razlikuje se nipočem. Jer je i dolar u osnovi zamjena za zlato u, u toj američkoj banci, jel tako? određenu količinu a i euro isto tako znači predstavlja, predstavlja isto platežno sredstvo da se ne bi zlato nosalo i plaćalo nego je to zamjena za zlato i jedno i drugo i trebalo bi da bude isto vrednovano jer je oba dvoje platežno sredstvo i onda bi se mnoge malverzacije i mnoga izrabljivanja i mnoge polopovluci jednostavno bi se to sve prevazišlo time kad bi to bilo zabranjeno. Ali ovi ne samo da nisu zabranili kamatu, nego samo se dobijaju i izmišljaju još koji oblik da izmisle. Dobro. Šta je u osnovi još zabranjeno? Zabranjeno je ako se isti novac jedan za drugi zamjenjuje, na primjer ojero za ojero, mora biti jedan za jedan. Kako će se desiti tu, na primjer, trebati gvozdenjak, imaš 10 tojera papirni, trebaju ti gvozdenjaci za automat, mada sada automati imaju ovo za, za papirne novčanice. Ali, pretpostavimo neka situacija, trebaju ti gvozdenjaci. Znači, kad bi zamijenio papirne eure za, za gvozdeni, ne bi ti smio za to uzeti uslugu. Pa da daš 10 papirni da ti vrati 9,5 oni metalnih, to je, bilo, to je bila kamata. To je bila kamata i to je bilo zabranjeno. Dobro. Ukoliko se radi o razmjeni ovo je stara mesela danas nije među nama prisutna ali da je znao ukoliko se desi razmjena zlatnika za zlatnike ili zlatnika za srebrenjake što je dozvoljeno znači da se razlike u broju ako je zlatnika za zlatnike samo jedan za jedan i desi se razmjena i nakon toga otkriješ da su zlatnici ili srebrenjaci znači nisu od srebra i zlata nego ima malo primjesi, nisu čisti. Što bi mi rekli, podvaljeno, mućka. U tom slučaju nije slučaj ko sa ostalim robama. Sa ostalim robama kad otkriješ nedostatak u robi, imaš više izbora. Možeš na osnovu tog nedostatka u robi i na osnovu manjkavosti robe da raskineš ugovor, da vratiš. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost da zadržiš i da tražiš još više zbog nedostatka da ti vrati dio onoga što si mu platio. Jel tako? Zbog tog nedostatka. Jel tako? Ili da zadržiš bez išta. Dobro. Ovdje kad se radi o ovom novcu, nemaš te mogućnosti da tražiš višak zbog, ne, zbog nedostatka. Ako se radi o razmjeni zlatnika za zlatnike. Zašto? Zato što zlatnici za zlatnike idu samo jedan za jedan. Možeš samo vratiti zbog nedostatka ili zadržati. Prevario te prevari. Ne možeš tražiti više jer zlatnik i za zlatnik idu jedan za jedan. I ovo je ona mesela što smo govorili da kamatna roba ukoliko ima u njoj primjese neke druge kamatne robe ne smije se prodavati za istu tu kamatnu robu. Pšenica pomiješana sa rižom se ne smije prodavati za pšenicu. Nikako. Zašto? Zato što se ne može postići jednakost. Ni na kakav način a mora pšenica za pšenicu ići istom mjerom. Dobro, ovo su otprilike ta pitanja koja su bitna da se spomenu kad se radi o, o razmjeni novca, odnosno o, kako se to danas zove, promjeni valute, jel tako? Razmjeni valuta. Ja bi sad samo na kraju ove sve priče o kamati i ovo je možda srž na neki način ove teme nakon ovih propisa i one napomene na početku o, o opasnosti kamate napravio par poređenja prvo poređenje kamate sa kockom šta mislite šta je opasnije kamata ili kocka kamata zašto jeste kamata je opasnija i veći grije nego kocka zašto zato što je kamata sigurni zulum I onaj ko uzima kamatu sigurno uzima. Je tako? Sigurno uzima taj višak bez išta da daje u zamjenu za to. Dobija taj višak sigurno. Bez išta da da za to u zamjenu. Međutim, onaj ko kocka, on rizikuje. On ne mora uvijek dobiti. Je tako? To je s jedne strane. Zato je kamata opasni grijeh od kocki što ne umanjuje u našim očima opasnost kocki, nego sad samo pravi ono zanimljivosti. Znači što je kamata toliko opasna? Zato što je to sigurni zul. To je s jedne strane. S druge strane, od kog se kamata uvijek uzima? Od sirotinje. Od onih koji su potrebni pozajemnicu. A ko treba pozajemnicu, ko nema? Znači, od sirotinje. Ali, znači onaj ko uzima kamatu uvijek uzima od onoga kome je potrebno. Gul je onoga ko, ko je svakako u, u potrebi, je tako? Što je ogroman zulum. Što je veliki zulum. Dok kockar ne mora da znači, on može uzeti od, od bogataša ili od onoga koji isti sa njim na istom nivou. Je li tako? Zato je znači kamata sa te strane opasnija i veći grijeh i poganija čak i od kocki. Iako je kad mi kažemo kocka, nama to djeluje da je to odvratnije, je li tako? Kocka, kockar, opasno zvuči kod nas. Međutim, kad kažeš bankar, ništa solidan posao. A? A vidiš kako je poganiji. Je li tako? Kako je poganiji od kocki? Zato je došlo ovo poređenje. Dobro. Dobro. Drugo poređenje. Drugo poređenje, mi smo rekli da je, šta je suprotno kamati? sadaka. Suprotno od kamate je sadaka. Međutim, zadržali smo se i rekli da, da je to suprotno. Nismo napravili par poređenja da napravimo, pokušamo napraviti. Suprotnosti između kamate i sadake. Sadaka i kamata su suprotne i onaj koji daje sadaku i onaj koji uzima kamatu, to su dva različita tipa. Sva suprotna insana. Zato će i kraj onih koji daju sadaku i onih koji uzimaju kamatu biti suprotan. Suprotan. Oni koji daju sadaku očekuje ih nagrada, oni koji uzimaju kamatu i očekuje ih kaznu. To je sa te strane, znači, da je suprotno. Dokaza za to je mnogo dovoljno je spomenuti da Allah subhanahu wa ta'ala kaže jemhaku Allahu riba u irbi sadekat Allah uništava i, i, i ne daje, uništava kamatu, a daje bereket i povećava da se ne smije bespravno tuđa imovina uzimati. A ovo je kamata kad se da ta sadaka ko pola temre, ko pola hurme, da postoji kod Allaha raste, raste pa naraste, puno naraste, zavisi od toga u kakvoj situaciji insan dao, s kojim nijetom i tako dalje, od onoga koji daje. Onaj koji daje sadaku, onaj koji daje sadaku, on pomaže ljudima, je li tako? Onaj koji uzima kamatu, on odmaže ljudima. On odmaže ljudima. Zato su suprotne. Ovo sve dokazi suprotnosti sadake i kamate. Onaj ko daje sadaku pomaže ljudima. Onaj ko uzima kamatu, on čini zulm ljudima. Znači suprotno, skroz. Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima koji govore o kamati i sadaki idu jedni uz drugu. I uvijek se kad se spominje kamata odmah iza toga spominje sadaka ili ako se spominje sadaka odmah poslije toga se spominje kamata. Zašto? Da bi ljudi razmislili o jednom i o drugom o onima koji daju sadaku i onima koji uzimaju kamatu. O sadaki i kamati. Kakvi su im posljedice i na dunjalku i na ahiretu. A pogotovo da se razmisli o tome kakav uticaj sadaka i kamata imaju na društvo u kojem se to događa. U kojem se to događa. Na primjer, od tog uticaja i od tih vidova uticaja kako se odražava kamata na društvo, a kako sadaka, je i to da onaj ko daje sadaku, on daje bez zamjeni. A onaj ko uzima kamatu, on uzima bez zamjeni. Znači ne nudi ništa, a uzima a pa onaj ko daje sadaku daje, a ne uzima ništa. Daje, a ne uzima ništa. Na taj način se postiže pravo rješenje socijalnih problema u društvu. Pravo rješenje. Dok se, kad se daje, kad daš onome kome je potrebno sadaku, a ne tražiš od njega ništa, to je prava pomoć. I priješio se njegov problem na pravi način. Međutim, ako mu daš a tražiš od njega da poslije uzmeš više, jesi li mu pomogao? Samo si ga još više, još više u nevolju uvalio. Kakve spostice za društvo jedno, jednog i drugog? Drastične, suprotne. U društvu u kojem se daje sadaka, sve manje sirotinje. A u društvu u kojem se uzima kamata, sve više sirotinje. Sve više sirotinje. Znači, to je suprotan uticaj na društvo. Dobro to je u odnosu na siromahe i bogate. Kad se daje sadaka i metak se iz ruku bogatih vraća u ruke sirotinje. I na način davanja sadake kroz sistem zekata i davanja sadake se sprečava da se i metak gomila u rukama malog broja ljudi. Nego se širi i raspoređuje među ljudima. Dok sistemom kamate se upravo radi suprotno. Sav imetak, sva bogatstva se gomilaju za kratko vrijeme u rukama malog broja ljudi. Tako danas u svijetu općenito, 20% ljudi posjeduje 80% ukupnog bogatstva na planeti. 20% ljudi posjeduje 80% bogatstva na planeti. Od tih 20% ljudi smo i mi ovdje u Evropi. Zamislite kako je onim 80% što nisu sad u Evropi i u Americi. Samo tri stotine ljudi u Americi posjedio je više imetka nego čitav Afrički kontinent. Sa svim pojedincima, državama, sistemima, bankama. Samo tri stotine ljudi u Americi posjedio je više nego čitava Afrika. Kamata. Kamata prava nepravda. To je, dakle, uticaj na društvo. Negativan uticaj na društvo kamate, a pozitivan uticaj na društvo sadake. Dobro. Sadaka, znači, sad, uticaj na samog insana, jel? Sadaka insana, onaj ko daje sadaku, on je pobjedio škrtost svoju. Allah subhanahu wa ta'ala ga sačuvao škrtosti, pobjedio svoj nefs, i to je jedna druga ličnost jedna zdrava ličnost koja je pobjedila taj nefs u pohlepi za dunjalog jedan normalan insan dok onaj koji uzima kamatu to je jedan bolestan insan koji ispred sebe nema ništa drugo osim sebe i sabiranje tog dunjalka i brojanje tog dunjalka i, po, i mašta da se to poveća na bilo koji na bilo koji način. Drugo, vrlo važno, vrlo važno, uticaj kamate i sadake na društvo. Kad se otvori mogućnost ljudima, kad bi bilo halal uzimanje kamate, i kad bi oni koji su u startu došli do nekog imetka, nasljedstvom ili nečim drugim, njima se otvorila mogućnost, znači da bez proizvodnje, bez, nego jednostavno lihvarenjem i pozajmljivanjem i uzimanjem više povećavaju svoj imetak, time bi bogataši, odnosno vlasnici imetaka, odustali, ko što i je danas, odustali od proizvodnih djelatnosti. A bez proizvodnje nema života na planeti. Odustaju u velikoj mjeri od proizvodnje. Što? Lakše je lihvarit i ništa ne radit. Je tako? A povećavati se imetak. Ali se taj imetak povećava skupljanjem iz ruku tuđih i skupljanjem na jednom mjestu od, od kojeg sabiranja nema niko koristi to je skupljanje i metka kamatom u rukama jednog čovjeka od toga nema nikak koristi, nikakve i zašto bi se on patio trgovu, rizikovu hoće li roba proći, hoće li propast hoće li se prodat, hoće li istronut hoće li je šta zadesit, hoće li ko ukrast zašto bi rizikovo sio, bojo se, hoće li poplavit hoće li jednostavnije je lihvariti. Jel tako? Dok sadaka. Kakav uticaj sadaka ima na proizvodnju? Pozitivan. Sadaka i zekat primoravaju one koji imaju imetak da ga ulažu. Da ga investiraju u što bilo. Zašto? Zato što će zekat iz godine u godinu pojesti. Kad bi imao brdo zlata, I davo 2,5% za 40 godina ne bi bilo brdo. Za 40 godina 2,5% 100 podijeljeno na 2,5% u 40. Sve bi podijelio u sadaku. E zato onaj koji ima i metak u islamskoj ekonomiji nema šanse da odmara i leži. Mora investirati. A onaj koji živi u džahilijetskom društvu i ima šansu da uzima kamatu, on može da leži i da ništa ne proizvodi i ne mora investirati. Šta je pogubno za društvo? Da se ne investira, da bogatstvo leži, tako. Šta je pozitivno za društvo? Kad će svi imati koristi? Kad bogati uzmu i investiraju. I zaposle ljude, i zaposle i proizvode, sami proizvodi, sama proizvodnja je jedini pravi produkt jedina prava garancija napretka ekonomije neći. Znači. Opća društvena korist, je tako? I onaj, znači, zekijatom, sadaka, kako utiče na proizvodnju, postiče je. Onaj koji ima i metak, neće dozvoliti da mu leži, nego će ulagati. Pa će, ulaganjem u investicije povećavati svoj metak i onda još više davati zekijata. A umeđu vremenu je još kroz samo investiranje puno ljudi se ukoristilo njegovim imetkom, kako? zaposlili se, zarađuju, svi imaju koristi, plate imaju, proizvode je prodaju, svi imaju koristi. A na kraju i on sam još više da zekijata. Zamislite koliko se puta uveća bereket kroz sadaku. Kroz sadaku. I na što sadaka navodi? A na što navodi kamat? I čemu vodi lihvarenje i kamat? Još par pitanja vezanih ovdje za, za kamatu. Mudrost radi čega je kamata zabranjena. Sa, kamata je zabranjena zbog toga što je suprotna jednom, to nije još uvijek preuzeo, u tom slučaju je stvar jasna. Lihvari tad koriste šansu i baš tad profitiraju na tuđoj, na tuđoj nevolji. Dalje, zašto je kamata još zabranjena? Zato što je kroz kamatu se nanosi velika šteta onome kome treba pružiti pomoć, to je fukar. Zato što se fukara dovodi još u težu situaciju. Zašto još kamata zabranjena? Zato što se, kad bi bila dozvoljena, prekinule bi se dobročinstvo kroz pozajemljivanje. Kad bi bilo dozvoljeno uzeti dva ojera za ojero, niko ti više ne bi dao pozajam ojero za ojero da mu vratiš. Je li tako? Ukinuo bi se taj način pozajemljivanja. Je li tako? Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je to zabranio. Da se ne bi prekinulo to dobročinstvo, ta vrata dobročinstva. Ta mogućnost dobročinstva da nekome pozajmiš i da mu na taj način pomogneš. I vi se sjećate da smo govorili o kamati i spominjali Adise da kad daš nekome pozajemnicu da ti se svaki dan računa još toliko da dijeliš sadake a kad dođe rok da vrati pa ne mogu ne vratiti pa mu odgodiš nakon toga ti se računa da svaki dan dva puta toliko dijeliš sadake dva puta toliko dili sadak. Znači, putem uzimanja kamate, kad bi to bilo dozvoljeno, to dobročinstvo bi se dokinulo i niko više za njim ne bi posegu. Dalje, kroz kamatu kad ne bila zabranjena rekli smo malo smo sad spomenuli bila bi umrtvljena proizvodnja i umrtvlje se proizvodnja prava proizvodnja koja obezbjeđuje obezbjeđuje ljudima opstanak to je jedini mogući način na koji se može obezbijeti opstanak ljudi na planeti je li tako? jer rekli smo zašto bi ako se može lihvariti neko se patio trgovo proizvodio sad posebno u ovim vremenima posebno se bavio tehnologijom, usavršavao tehnologiju i proizvodnju i tako dalje. Još mudrost zabrane kamate zato što islam odgaja insana na principu međusobne samilosti, suosjećaja, da svaki čovjek bude svom bratu od pomoći, da se braća međusobno pomažu da se braća međusobno pomažu. Oni koji međusobno izbred sebe jedan drugom uzimaju kamatu, jesu to braća? Nisu, to su krvni neprijatelji. To su krvni neprijatelji. Znači, dokida se, na taj način se dokidaju ti bratski odnosi koji su potrebni i traži se u šerijatu. Još zašto je zabranjena kamata? Zato što šerijat traži da se i metak tuđi smije uzmijeti samo za zamjenu. Da ponudiš nešto u zamjenu. Ili neki posao, ili neku robu. Znači neku konkretnu korist moraš ponuditi. Samo u zamjenu za neku konkretnu korist smiješ uzeti tuđi imetak. Nema drugog načina. A uzimanje kamate je uzimanje tuđeg imetka bez ikakve koristi ponuđene sa suprotne strane. Zatim, rekli smo da je kamata kvari ljude, kvari njihov moral, dokida ga, uništava ahlak insana i pravi od njega insana koji postaje proklet za dunjalkom i pred kojim dunjalog postaje svetinja zbog koje će on prodati sve. Prestaju svi principi vrijednosti, moralni, ahlaka, edeba, sve prestaje. Znači, samo tu kod njega postane interes. Dok Islam odgaja ljude kroz sadaku i kod njih kroz tu sadaku dokida kod njih škrtost, odgaja ih da pripomažu jedni drugima da budu spremni da se odriču za račun drugih ljudi jer onaj ko uzima kamatu uzima kamatu nepravedno od ljudi otima im praktično koristi njihovu nevolju a onaj koji daje sadaku često onaj koji se mučio radio zaradio na kraju dadne onome ko nije radio i zaradio Je tako? Zašto? Taj nije imao drugih šansu da zaradi. Znači, sasvim suprotno djeluje na sam odgoj i samu ličnost insana. Samu ličnost insana. Zamislite onoga ko uzima kamatu i onoga ko daje onome ko nije. Ko nije radio i zaradio. Ko ne ima. Znači, dvije suprotne ličnosti. I na kraju krajeva najveća mudrost zašto je zabranjena kamata je što će se skupiti na taj način svo bogatstvo postepeno iscrpiti i izvući iz, iz ruku ljudi i prestati imati ljudi opšte i koristi od njega. Društvo neće vidjeti nikakve koristi od tog imetka, nego će ono skupiti u rukama malog broja, malog broja pojedinaca. Na taj način na taj način je danas uspostavljen ovaj monopol i na taj način danas ovi koji vladaju dunjalukom vladaju na ovaj način kroz globalno jel gledajući kroz kamatu zato je od Allahove milosti ako se pitamo šta je mudrost što je kamata zabranjen od Allahove milosti a on je najmilostiviji i od njegove mudrosti i njegovog dobročinstva prema nama da nam je to zabranio i svim muslimanima i svim insanima zabranio da je to ljudima zabranio to je od Allahove dobrote prema ljudima međutim oni koji prkose Allahu koji prkose Allahu oni se i dan danas i dalje bore iako vide da ih to vodi u propast i dalje bore da zna svaki način ne samo sačuvaju ovu dosad načina što su, na koje su uzimali tuđe imetke bez ikakvog prava, nego se dovijaju i dalje izmišljaju, a šeitan im je nabacio uzde i samo ih galopira još u veću, još u veću propast. Što se tiče nas u pogledu kafira, mi se svakako radujemo njihovoj propasti i radujemo se jer ovo što oni farbaju razvojem i nazivaju ekonomski razvojem i tako dalje, vi vidite da je to sve da je to sve farsa i da će brzo ovaj njihov sistem doći čor sokak jer i tome ima kraj kad se i te mogućnosti uzimanja kamate iscrpe i kad i sirotinja ne bude više mogla to podnositi i kad se mnoga tržišta pogase, onda će doći do, do katastrofalnih problema i u tome će biti njihova propast. Inša Allah, molim Allah subhanahu wa ta'ala da to ubrza i da u njihovoj propasti bude uh, pobjeda Allahove vjere i pobjeda Allahovog šarijeta. Dakle, zbog toga, zbog tih stvari, Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik sallahu alaihi sallam su ne samo kamatu, nego mnogi oblike poslovanja zabranili. Zašto je Allah poslanik sallahu alaihi sallam zabranio da se prodaju svježe hurme za suhe? Zato što nema tu, ne, ne, može, ne može se postići jednakost, zato što je to zulom. Osim što smo rekli, u slučaju kad ljudi imaju potrebu za svježim hurmama da bi jeli voća, nemaju drugog načina onda je dozvoljeno, rekli smo i na određenu mjeru ali da se zamijene prema procjeni da se zamijene suhe hurme izmjerene i da se kaže ove hurme na stavlima kad se osuše bit će približno ovoliko ovoliko je približno i da, da bi se obezbijedila ljudima svježe voće svježe voće to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači je zabranio da se kada dolaze seljaci na čaršiju u grad da se presreću pa da se od njih kupuje da bi onaj koji u gradu zna cijene od njih pojeftino kupio pa odnio samo na prijecu preprodu jer je i to zolom je tako zabranio i da se kupuje i trgovinu sa onim koji je u nuždi koji je u nuždi pa iz nužde nešto prodaje i tako dalje. Dobro. Šta da uradi onaj ko se pokaju? Od kamate i od svih drugih haram načina zaradi. Šta da sad uradi od metka? Steko ogroman metak. Prije svega, teuba je poželjna šarijatski. Potrebna i šarijat i Allah subhanahu wa ta'ala na nju podstiče i raduje se to obi svakog insana više nego što se obraduje kako kaže u hadisu onaj koji bio u pustinji pa mu odbjegla deva pa je zaspo čekajući smrt i probudio se ona mu došla pa je od velike radosti rekao šta je, ja rab ja sam tvoj gospodar a ti si moj rob od, od, od radosti na, izbezumio se više se Allah subhanahu wa ta'ala obradujete ovi jednog roba kaže Allah subhanahu wa ta'ala za koga je toba to إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب نا الله يتوبة znači الله će primiti توبة i pokajanje od onoga i uzima توبة od onoga ko učini neko ružno djelo sa neznanjem iz džahaleta a onda se brzo iza toga pokaje فَوْلَاِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلِيمُ To su oni kojima će Allah oprostiti prihvatiti njihovu teobu وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن a nije teoba za one koji čine zla sve dok im ne dođe smrt i kad dođe smrt i kad dođe duša tu onda kaže inni tubtul an sad se ja kaj za njega nema za kasnije kad ugleda smrt وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ Niti onima imate ove koju presile, a oni kafir. Preseli sa kufrom. Ulajke a'tadna lahum adaban alima. Mi smo takvim pripremili bolnu patnju. Dakle, potrebno je požuriti sa teobom. Bez obzira koliki su grijesi. I o teobi i o tome kako poslanik sallahu alaihi vselem postiče na teobu. I u hadis kućnjima u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori poslaniku sallahu alaihi sallam on, on nam prenio to da koliki god da su grijesi kad bi dostigli obzorja ispunili sva do neba bilo grijeha i poslije toga se insan pokaje da Allah subhanahu wa ta'ala prima to pokajanje zato sa tobom u svakom slučaju treba požuriti makar to bilo i od kamate kao jednog od najvećih grijeha međutim onaj ko se želi da pokaje za haram i metak, šta da uradi? Imamo dva stanja. Ili je taj haram i metak već preuzeo i kod njega je, ili je to taj haram i metak koji on zaradio još uvijek stoji kao dug kod ljudi. Pogotovo kad se radi o kamati. Znači, to su dva stanja. Ukoliko nije još uzeo kamatu, u tom slučaju a želi da se pokaje u tom slučaju je jasna stvar ima pravo na glavnicu koju je dao vratit će od ljudi a ne smije uzeti kamatu kamatu će halaliti Jel tako? I tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِزَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ A onaj kome dođe mev'iza, znači dođe mu vijest da je kamata haram i prestane njemu pripada glavnica i metka wa amruhu ila Allah wa lahu ma salaf i njemu pripada glavnica i metka wa in tubtum falakum ru'usum wa alikum ako se pokajete vama pripada glavnica i metka u ovom prvom ajetu wa lahu ma salaf njemu pripada ono što je prije dotad prije pokajanja zaradio zaradio od kamate znači ono što je što nije preuzeo to ne preuzima to ne preuzima dokaz je svakako ovo ovaj kuranski ajet fenteha pa prestani znači treba da da prestane i ovaj kuranski ajet fa in tubtum ako se pokajete falakum ruusu embalikum vama pripada glavnica vašeg imetka koji ste koji ste dali svakako poslanik sallahu alaihi wasallam na hađu, na oprosnom hađu je rekao da je svaka kamata sva kamata džahilijeta da je ostavljena znači poništena lakum ru'ušan wa alikum vama pripadaju glavnice, glavnice vaših imeta kala tadlimune u la tudlamun i da ne činite nepravdu i da vam se ne učini nepravda u slučaju da je onaj kome data glavnica imetka nema da vrati ni tu glavnicu obaveza je da se pričeka da se pričeka bez da mu se povećava znači pričeka se dok ne bude imao a bolje od toga je wa anta saddaku khairul lakum a da oprostite skroz to je vam je bolje in kuntum ta'lamun ako hoćete da znate i ako znate dobro ukoliko neko kaže pa mi on je zadovoljan da mi da taj višak mi smo se tako dogovorili zadovoljan je znači ne otimam ja to njemu ovo zadovoljstvo oba dvije strane neće kamatu učiniti halalom ona i dalje ostaje haram i za jednog i za drugog haram i proklet je onaj koji uzima i onaj koji daje i onaj koji svjedoči i onaj koji piše. Druga situacija da još, znači da je kamatu ili drugi haram i metak već preuzeo i već je savran kod njega. Šta onda uraditi? Stekuo već je metak. Tu je na kamar. Od kamata i po, sad hoće da se pokaje. Od kamata zaradio, kupio kuću i manje, svašta od kamata, prodavao alkohol, držao kafanu. Šta da radi? Zavisi od toga u kakvoj je situaciji bio kad je to radio. Ukoliko je smatrao to halalom, znači bio kafir. Pa onaj ko to smatra halalom, on je kafir. Znači, smatrao to halalom, smatrao to halalom, bio kafir, istekao taj imetak i sad primio islam šta će sad kažu učenjaci u tom slučaju ostaje njemu taj metak, to što je zaradio ostaje njemu to što je zaradio zašto? zato što ovaj malo prije ajed što sam citirao kome dođe mevo iza dođe mu da je i obavijez da je kamata haram znači pokaje se fenteha i prestane felehu ma selef njemu je ono, pripada mu ono što je prošlo, što je prije zaradio. U amruhu ila Allah. I njegova stvar pripada Allahu. Znači Allah zna njegovu teobu, kako je se opokavio, prihvatio islam. Znači, ako hoće, oprostit ćemo, ako hoće, u amruhu ila Allah. Isto tako, ako je čovjek bio musliman, međutim, je jednu vrstu poslovanja smatruo halalom, ili zbog toga što postoji razilaženje po tom pitanju, je li to halal ili nije. Ili zbog toga što je poslušao nečiju fetvu, še je Hazhara rekao da je kamata halal. Ili zbog toga što je sam to seb nekako te vilio, imao neki izgovor, šubhu neku, znači smatro to halalom, a bio musliman, i pod takvim okolnostima stekao taj imetak, a poslije se predomislio i poslije vidio da je to što je radio da je to haram, da nije bilo tačno ono što je on smatrao da je halal, šta onda sa njim? Sa njim isto koji sa ovim kafirom. Znači ono što je dotad zaradio, ostaje njemu, ostaje njemu, pokaje se i prestaje sa tim. I prestaje sa tim. Međutim, ako je kao musliman, jeste ovo zapamtilo građan? znači muzičar mislio nije to haram što će od kuće muzika biti halal ovaj haram čudio se jel tako i tako dalje ono što je zaradio pokaju se nemo više sad idi kopaj zarađuje drugačije halal ti ono ono što si dosta do zaradio Allah zna tvoju teobu i tako dalje znači to je međutim ako bi se u takvoj situaciji znači dvojica muslimana napravili jedan ugovor kupoprodajni ugovor recimo alkohola ili nečega što, što se smatrali halalom nisu znali da je haram ili misli da je halal nečega drugog cigare napravili ugovor ukoliko se izvrši ime primopredaja i poslije toga se saznaju da je to bilo haram, njima pripada taj imetak, je tako? Pokaju se od toga, neće više. Je tako? Međutim, ukoliko prije nego što se pokaju, dođu kod nas i hoće traže neku presudu kod nas, povodom tog ugovora i sukobe se nešto, se spore sad, a u pitanju prodaje cigareta, šta ćemo mi uraditi? Mi automatski raskiramo taj ugovor. Jer nije halal. Je tako? Međutim, ako bude primopredaje i završi se, ono što se zaradili poslije toga, ako se pokaju, njima pripada. Dobro, još druga situacija za muslimana. Ako je on bio musliman, klanio, postio i zna da je kamata haram i pored toga je uzimo i zna da je cigareta harama pored toga je prodavo ili drže na štednim knjižicama pare i uzimaju kamatu, a znaju da je haram objašnjeno im više puta znaju da je haram U takvom slučaju ono što zarade putem kamate ili putem trg nedozvoljene trgovine ili bilo kakvi drugi nedozvoljeni trgovačkih ugovora ili putem zinaluka zinalučarka što zaradi ili putem prodaje alkohola ili putem prodaje svinja imaju takvi za muslimane ali tako ima kaže u Turskoj tamo do Edrena ne možeš doći od, od svinjogojstva svinjogojstva Ukoliko to tako rade i znaju da je to haram, ono što su zaradili tak, na takav način je kao oteta imovina. Ukoliko žele da se pokaju, nemaju nikakvog prava raspolaganja tom imovinom. Nikakvog prava raspolaganja tom imovinom. Ukoliko se radi o kamati u ovom slučaju, odmah možete zapamtiti, odmah možete zapamtiti, znači ukoliko se radi o kamati, zna da je haram, a zarađivo je pored toga što nema prava da raspolaže sa njom neće je vratiti onome od koje je uzeo podijelit će u sadaku zašto neće vratiti onome od koje je uzeo zato što je ga na taj način pomagati u njegovom nastavit će znači taj lanac kamat dobro on je podijeli u, u, u dobrotvorne kako ovi se izraze ne broji se njemu, nema nikakvog on se vapa za to, nego jednostavno on mora da se otarasi tog imetka a za ovog prije što smo govorili koji nije znao ili je smatrao to halalom on ne mora da se otarasi tog imetka ostane kod njeg, je li tako? i to je drastična razlika dobro znači ukoliko je taj imetak uziman na osnovu nekakve šubhe i smatruo se halalom ostaje kod njega. Ukoliko je uziman, a zna se da je haram, ne smije ostati, ne smije ostati kod njega. Mora se otarasiti tog imetka. Na koji način će se otarasiti tog imetka? I hoće li se uvijek otarasiti tog imetka? Hoće li ga vratiti njegovom vlasniku? To je sad pitanje. Ako se radi o haram imetku koji je neko već preuzeo, i preuzeo ga za neku haram robu na primjer prodavo alkohol i uzmo za to novac sad želi da se pokaje želi sad da se pokaje a već je novac kod njega i metak je već kod njega hoće li on taj imetak vratiti onome kome je prodao alkohol neće ni u kom slučaju vratiti zašto zato što će se time kod onoga koji je već u haramu i neće da se pokaje još uvijek kod njega će se sabrat i roba i, i pare jel tako, sve i ono za što je kupio robu i na taj način će ga pomoć u tom haramu zato mu neće vratiti njemu ali neće zadržati ni kod sebe neće ne zadržati ni kod sebe ukoliko je znao da je to haram dok je to stekao dobro Ukoliko je, ukoliko je uzeo od nekoga, recimo, kamatu, uzeo od nekoga kamatu u nuždi, ovaj nije bio zadovoljan sa tim, nije bio zadovoljan sa tim, ili na bilo koji drugi način u nekakvom poslovanju uzeo od njega kamatu, ili uzeo od njega imetak, a nije mu isporučio taj haram koji je od njega tražio, recimo ako se radi o trgovini. Uzeo od ljudi novac, ali nije im isporučio alkohol. I onda se hoće da pokaje vraća par mora vratiti jer nije isporučio ono što je uzeo zašto je ni, ništa nije dao u zamjenu za to mora vratiti ukoliko ne može vratiti novac potrošio onda ostaje to dug da vrati ukoliko ne bude stigao vratiti njemu preseli mora vratiti njegovoj njegovim nasljednicima ukoliko ne stigne i ne može vratiti njegovim nasljednicima sad preselio iz Amerike u, u Australiju, ne može da ih nađi, onda u toj krajnjoj nuždi, u krajnjoj toj nuždi, će ostati to dug na njega da to podijeli u sadaku u ime onoga kome taj metak treba da vrati. Ovo drugo smo objasnili, ukoliko je preuzeo i dao ono što je u zamjenu, neće mu poslije toga vraćati. Tako ako isporučio prije toga alkohol, neće više za njega ponovo vraćati metak, nego će samo to što je, a znao da je haram, otarasiti od sebe, što je od profita bilo. Ako se radi o kamati, oni koji znaju da je kamata haram, koji znaju da je kamata haram pa su poslovali i sad se kod njih sabrala kamata, neće je vraćati onima od koji su uzeli kamatu, međutim ni sami je ne smiju jest, jer je to pogan, pogana zarada i to će, što smo rekli, podijeliti, podijeliti nekome. Čak neki učenjaci smatraju da u tom slučaju, ako, ako je i metak koji želiš da podijeliš sirotinji, da trebaš fukaru tu koju dijeliš obavijestiti da se radi o kamati, jer neki od njih, čak ni od njih neće i to da jedu, pa ih moraš obavijestiti. Znači, negdje je uloži, otara si od sebe u, u, u nešto što je halal, taj Znači, ovo su sve nekakve situacije koje možemo sabrati, rezime napraviti. Kafir kad se pokaje za sva poslovanja, ono što je dotad steku, njegovo je, je li tako? Musliman kad se pokaje, imamo dvije situacije. Ako je vjerovo da je to halal, znači bila je neka ili razilaženje ili oko toga, ili je neku, nečiju fetvu poslušao, ili pod nekim okolnostima mislio da je to halal, isto koji kafir ostaje njemu ono što je stekao ali ne smije više nastaviti sati međutim ako je namjerno to radio a znao da je to haram ukoliko je isporučio taj haram tu robu ili neku korist za koji je uzeo haram i metak neće vratiti ukoliko nije isporučio vratit će ukoliko nije isporučio robu haram robu vratit će imetak koji je uzeo zamjenu za to. Jel tako? Tako smo do sad govorili. Tako smo do sad govorili. Ukoliko je isporučio, neće vraćati, ali ne smije zadržati ni kod sebe taj prljavi profit, nego će njega se otarasti. Isto tako kamata. Neće je vraćati onome od koga je uzeo, nego će je rasuti, rastirati od sebe. U pozitivne pozitivne svrhe. Međutim, onaj ko se pokaje od kamate, koji je već uzeo, koji je već uzeo i kaže, evo ja sad to podijelim sadaku, i onda kaže, ja ću sad opet uzeti kamatu, pa ću podijeliti tu sadaku. Može li tako? Ne može. Ne može. Tako da onaj ko sad hoće da se pokaje, ima knjižicu na banci, kaže, ja ću uzimati kamatu, pa ću dijeliti sadaku. Može li? Jel se on pokaju? Nije nije znači nema to nije teoba nije teoba ukoliko to uradi znači to uradi to mu je haram to mu je haram ima jedan suprotan proces ukoliko je neko uzeo dug recimo 100.000 uzeo dug 100.000 i za taj dug kupio nešto kupio nešto za 100.000 a onda banci vraća kamatu. On plaća kamatu, ne uzima. Šta je sa tim? I sad hoće da se pokaje. Šta je sa njim? Onaj dug, osnova onog duga od 100.000, što je on uzeo od banke, to je halal. Je li nije? Ono što je kupio za 100.000, je li mu halal? Jest. Ali mu je grije ono što je plaćao kamatu i to što još uvijek plaća. Znači to mu je haram i zato je griješan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ona osnova koju on uzeo je njegova, je tako? E sad, ona ko želi da se pokaje, on treba da nađe način najbrže iz istih stopa da, na koji će prestati plaćati tu kamatu. Začepit dug do kraja prema banci ovo je znači ovo je obrnut proces od onoga koji je uzimo sad šta je s ovim koji daje znači ono što, što je osnova duga tog koji je on uzeo halal uze dug je tako i ono što je sa tim dugom uradio to je halal međutim haramu je ono što plaća kamatu i mora mora obavezan je i mora iz istih stopa naći mogućnost da to začepi znači taj dug da do kraja vrati s bankom da nema više nema više ništa pa je to zakon Allah hajra سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله الله سبحانه وتعالى da vas nagradi oba s sabrom i da nas sačuva od kamate